Auscultu cae ripetu. Porzio septec quar. Autunai coloroi varmigas animon. Ni gioias pritiu natura donazzo. Ia estos ancorau suffice da tagoi. Gis venos malvarmo cae grisa vetero necessas recicli malnovain metalloin, char ilin bezonas la economio. EU civitanoi decidas pritio, ciutio successos en tuta Europo. Post tiom da tempo ne estas mirinde, che multai detaloi pritio perdigis, ni devas esplori por trovi informoin. Pri kio okazis en tiu epoko. Sen via subteno mi devus resigni. Pri tiu projekto de dom konstruado. Mi petas gentile prisorgi kontakton cum specialisto pri materialoi. Li sercis profunde en sia archivo, cae trovis en gi forgesita in caieroin. El sia iunaggio pri biologio, Li estis contenta pri tiu trovajo. Li estas tre lerta en sia metio. De tio profitas la cun laborantoi. Plenumi desiroin de siai clientoi, li ciam alstrebas, cae estas successa. Si estas tre charma cae intelligenta, cae crome tre sprita, cae ancau sorgema. Si gimnasticumas, cae flegas la corpon. Si estas en tute agrabla persono. Mi shatas bicicli, tra nia peisaggio. Gi estas ebena, cun celcai montetoi post tio mi sentas freschezzon de vivo. Dum nocte mi dormas tre bone cae longe. Mal person computiloi valoras, char ili en havas savindain datumoin. Necessas ordigi, cae seque copii datumoin el disco al nova portanto. Exemple valoras ret posta archivo au fotoi el multae ferio voyagioi. Ja indas conservi citivin datumoin por havi memoron prisia junaggio. en landa publica radio stazio concertis hierau popol musicantoi. Ni povis sen page cesti en tio, cae giuis diversain musicain presentoin. Ses jara knabeto frequentas lerneion li estas tre lerta, fervora lernanto. Li havas fratinon, si estas pli agia, cae tial frequentas alian lerneion. Infanain ludiloin ni ne plu besonas. Ciar niai genepoi farigis pli grandai ni povas deponi ludiloin en celo. Sed multon ni devas tut simple forgeti. La vivo shangigias, cae ancau ludiloi. Nur celcae el ili transtauras la tempon. Exemple, la bricoe el plasto de lego iam niai du filoi construis per ili. Ni mangiu suffice da proteinagioi, por niai muscoloi, por resti fortica. Ni volas ja vivi ancora pli longe, cae tial ni devas attenti la sanon mi devas controli la temperaturon. Char estas malvarme en nia logeio. La heit instalajo funccias la orde. Ni heitos la chambroin nun iam pli forte.